ุณโนวาทสูตรมัชฌิมานิกาย advice to ปุณณะมีในสมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาค ประทับอยู่ที่พระวิหารเชตวันอารามของอนาถบินิกาเศรษฐีในเขตพระนครสาวัตถี On one occasion the blessed one was living at สาวัตถีินเจตัสกรอฟอนันตะบินดิกาสปาร์กในครั้งนั้น ท่านพระปุณณะได้ออกจากที่หลีกเล่นในเวลาเย็น เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาค ถวายบังคมแล้วนั่งอยู่ที่ส่วนควรข้างหนึ่ง ได้กราบทูลกับพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ขอพระผู้มีพระภาค ได้โปรดสั่งสอนข้าพระองค์ตือโอวาทย่อ ๆ พอที่ข้าพระองค์ไม่ได้สดับฟังธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้ว จะเป็นผู้ผู้เดียว หลีกออกไม่ประมาท มีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยว อยู่นี้พระเจ้าข้า Then when it was evening the venerable Bunna rose from seclusion and went to the blessed one. After paying homage to the blessed one, he sat down at one side and said to him, "Venerable sir, it would be good if the blessed one would give me brief advice. Having heard the Dhamma from the blessed one, I will abide alone, withdraw, diligent, ardent, and resolute ในที่นั้นพระผู้มีพระภาค ได้ตรัสกับท่านพระปุณณาว่า ปุณณนะถ้าอย่างนั้น เธอจงฟัง จงทำในใจให้ดี เราจะกล่าว ปุณณนะรูปทั้งหลายอันจะพึงเห็นได้ด้วยตา เป็นรูปที่น่าปรารถนา น่ารักใคร่ น่าพอใจ มีรูปน่ารัก เป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยอยู่แห่งความใกล้ เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดย้อมใจมีอยู่ ถ้าหากว่า เธอผู้ใด ย่อมเพลิดเพลินพร่ำสรรเสริญ สยบมัวเมาซึ่งรูปนั้นใสแค่เธอผู้เพลิดเพลิน พร่ำบ่นสรรเสริญถึง สยบมัวเมา ซึ่งรูปนั้นอยู่นั่นแหละ ความเพลินคือนันที่ย่อมเกิดขึ้น เพราะความเพลินคือนันที่เกิด เราจึงกล่าวว่าทุกเกิดนะปุณณนะ Then the blessed one replied, "Well then, ปุณณนะ listen and attend carefully to what I shall say." ปุณณนะ there are forms cognizable by the eye that are wished for, desire, agreeable, and likable, connected with sensual desire, and provocative of lust. If one delights in them, welcomes them, and remains holding to them, delight arises in him. With the arising of delight, puna, there is the arising of suffering. I say ปุณะมีเสียงที่รู้ได้ด้วยหู ลิ่นที่รู้ได้ด้วยจมูก มีรสที่รู้ได้ด้วยลิ้น มีโผฏฐะที่รู้ได้ด้วยกาย มีธรรมรมที่รู้ได้ด้วยใจ อันเป็นสิ่งที่น่าปรารถนา น่าใกล้ น่าพอใจ เป็นที่ตั้งแห่งความ กำหนัดย้อมใจ ถ้าบุคคลย่อมเพลิดเพลิน พร่ำสรรเสริญ สยบมัวเมา ซึ่งธรรมารมณ์นั้นไซแก่บุคคลผู้เพลิดเพลินพร่ำบ่นสรรเสริญถึง สยบมัวเมา ซึ่งธรรมารมณ์นั้นอยู่แล้ว ความเพลินคือนันที่ย่อมเกิด เพราะความเพลินคือนันที่เกิด เราจึงกล่าวว่าทุกเกิดนะปุณณนะ There are ปุณณนะ sounds cognizable by the ear or those cognizable by the nose, flavors cognizable by the tongue, tangibles cognizable by the body, mind objects cognizable by the mind that are wished for, desire, agreeable, and likable, connected with sensual desire, and provocative of lust if one delights in them, welcomes them, and remains holding to them. Delight arises in him. With the arising of delight, buddha, there is the arising of suffering, I say. บุญนะมีรูปทั้งหลาย อันจะพึงเห็นได้ด้วยตา เป็นรูปที่น่าปรารถนาน่ารักใคร่ น่าพอใจ เป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยอยู่แห่งความใกล้เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดย้อมใจมีอยู่ถ้าหากว่าบุคคล ไม่เพลิดเพลิน ไม่พร่ำบ่นพูดถึง ไม่สยบโมเมา ซึ่งรูปนั้นใสแกเธอผู้ไม่เพลิดเพลิน ไม่พร่ำสรรเสริญ ไม่สยบโมเมาซึ่งรูปนั้นอยู่นั่นแหละ ความเพลินคือนันทิย่อมดับ เพราะนันทิคือความเพลินดับ เราจึงกล่าวว่าทุกดับนะ ปุณณนะ ปุณณนะ There are forms cognizable by the eye that are wish for, desire, agreeable, and likable, connected with sensual desire and provocative of lust, if one does not delight in them, welcome them, and remain holding to them, delight ceases in him. With the cessation of delight, puna, there is the cessation of suffering. I say บุญนะมีเสียงที่รู้ได้ด้วยหูมีกลิ่นที่รู้ได้ด้วยจมูกมีรส ที่รู้ได้ด้วยลิ้น มีโผฏฐะที่รู้ได้ด้วยกาย มีธรรมารมที่รู้ได้ด้วยใจ ซึ่งสิ่งเหล่านั้น เป็นสิ่งที่น่าปรารถนา น่าใกล้น่าพอใจ มีลักษณะน่ารัก เป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยอยู่แห่งความใกล้เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดย้อมใจมีอยู่พุณณะ There are sounds cognizable by the ear, odours, cognizable by the nose, flavors cognizable by the tongue, tangibles cognizable by the body, mind objects cognizable by the mind, that are wish for, desire, agreeable, and likable, connected with sensual desire and provocative of lust ถ้าว่าบุคคลไม่เพลิดเพลิน ไม่ปร่ำบนพูดถึง ไม่สยบมัวเมา ซึ่งทำอารมณ์นั้นใจ แกเธอผู้ไม่เพลิดเพลิน ไม่ปร่ำสรรเสริญ ไม่สยบมัวเมา ซึ่งทำอารมณ์อยู่นั่นแหละ นั่นที่คือความเพลิน ย่อมดับ เพราะนั่นที่ดับ เรากล่าวว่า ทุกดับนะปุณณนะ if one does not delight in them, welcome them, and remain holding to them, delight ceases in him. With the cessation of delight, puna, there is the cessation of suffering. I say. บุญนะก็เธออันเรากล่าวสอนโดยโอวาทย่อๆนี้แล้วจะไปอยู่ในชนบทไหนเล่า Now that I have given you the brief advice, Buddha. In which country will you dwell? ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์อันพระผู้มีพระภาค ทรงสั่งสอนด้วยโอวาทย่อๆนี้แล้ว มีชนบทชื่อสุนาปรันตะ เป็นที่ที่ข้าพระองค์จะไปอยู่พระเจ้าข้า Venerable sir, now that the blessed one has given me this brief advice, I am going to dwell in the Sunaparanta country. ปุณนะพวกมนุษย์ชาวสุนาปรันตะนั้นดุร้ายหยาบช้านัก ถ้าพวกมนุษย์ชาวสุนาปรันตะนั้นจะด่าจะบริบาทเธอ เธอจะมีความคิดอย่างไรในมนุษย์พวกนั้นปุณนะ The people of Sunaparanta are fierce and rough if they abuse and threaten you, what will you think then? ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ถ้าพวกมนุษย์ชาวสุนาปรันตชนบทชดาจะบริพาทข้าพระองค์ ข้าพระองค์จะมีความคิดในพวกเขาอย่างนี้ว่า พวกมนุษย์ชาวสุนาปรันตชนบทนี้ ยังดีนักหนา ที่ไม่ให้การประหารเราด้วยฝ่ามือข้าแต่พระผู้มีพระภาค ข้าพระองค์จะมีความคิดในพวกมนุษย์นั้น อย่างนี้พระเจ้าข้า Venerable sir, if the people of Sunabranta abuse and threaten me, then I shall think, these people of Sunabranta are excellent, truly excellent, in that they did not give me a blow with the fist. Then I shall think thus, the blessed one. I shall think first sublime one ปุณนะก็ถ้าพวกมนุษย์ชาวสุนาบรันตะจะให้การประหารคือตีเธอ ด้วยฝ่ามือเธอจะมีความคิดอย่างไร ในมนุษย์พวกนั้น but ปุณนะ if the people of Sunabaranta do give you a blow with the fist what will you think then ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ถ้าพวกมนุษย์ชาวสุนาปรันตชนวดจะให้การประหารข้าพระองค์ด้วยฝ่ามือไซ ข้าพระองค์ก็จะมีความคิดในพวกเขาอย่างนี้ว่า พวกมนุษย์ชาวสุนาปรันตานี้ยังดีนักหนา ยังไม่ให้การตีคือประหารเราด้วยก้อนดิน ข้าพระองค์จะมีความคิดในพวกมนุษย์นั้นอย่างนี้พระเจ้าข้า Venerable Sir if the people of Paranta, do give me a blow with the fist, then I shall think, these people of Paranta are excellent, truly excellent, in that they did not give me a blow with a clot. Then I shall think thus, the blessed one, I shall think thus, sublime one. now. ก็ถ้าพวกมนุษย์ชาวสุนาปรันตานั้น จะให้การประหารเธอด้วยก้อนดิน เธอจะมีความคิดในพวกมนุษย์นั้นอย่างไร but Punna if the people of Sunabranta do give you a blow with a cloth what will you think then ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ก็ถ้าพวกมนุษย์ชาวสุนาปรันตะนั้น จะให้การประหารข้าพระองค์ด้วยก้อนดิน ข้าพระองค์ก็จะมีความคิดในพวกเขาอย่างนี้ว่า พวกมนุษย์ชาวสุนาปรันตานี้ยังดีนักหนาที่ไม่ให้การประหารเราด้วยท่อนไม้ ข้าแต่พระผู้มีพระภาค ข้าแต่พระสุคต ข้าพระองค์จะมีความคิดในพวกมนุษย์นั้นอย่างนี้พระเจ้าข้า Venerable sir, if the people of s u n a b r a n d a do give me a blow a cloth, then I shall think, these people of Sunabaranta are excellent, truly excellent, in that they did not give me a blow with a stick. Then I shall think thus, blessed one, the sublime one. บุญนะก็ถ้าพวกมนุษย์ชาวสุนาบรันตะจะให้การประหารคือตีเธอด้วยท่อนไม้ เธอจะมีความคิดอย่างไรในมนุษย์พวกนั้น but punna if the people of Sunabranta do give you a blow with a stick what will you think then ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ก็ถ้าพวกมนุษย์ชาวสุนาบรันตะ จะให้การปรานข้าพระองค์ด้วยท่อนไม้ ข้าพระองค์จะมีความคิดในพวกเขาอย่างนี้ว่า พวกมนุษย์ชาวสุนาบรันตานี้ยังดีหนักหนาที่ไม่ให้การประหารเราด้วยสัตรา คืออาวุธข้าพระองค์จะมีความคิดในพวกมนุษย์นั้นอย่างนี้ พระเจ้าข้า Venerable sir if the people of Sunabaranta do give me a blow with their stick then I shall think these people of Sunabaranta are excellent truly excellent in that they did not give me a blow with a knife, then I shall think thus, the blessed one, I shall think thus, sublime one. ผุนนะก็ถ้าพวกมนุษย์ชาว สุนาบรันตะจะให้การประหารเธอด้วยสัตรา เธอจะมีความคิดในพวกมนุษย์นั้นอย่างไร But Bunna, if the people of Sunabaranta do give you a blow with a knife what will you think then ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ก็ถ้าพวกมนุษย์ชาวสุนาปันตะ จะประหารข้าพระองค์ด้วยสัตรา ข้าพระองค์จะมีความคิดในพวกเขาอย่างนี้ว่า มนุษย์ชาวสุนาปันตะชนบทนี้ยังดี หนักหนา ที่ไม่ปลิดชีพเราเสียด้วยศาสตราอันคม ข้าพระองค์จะมีความคิดในพวกเขาอย่างนี้พระเจ้าข้า Venerable sir, if the people of Sunaparanta do give me a blow with a knife, then I shall think these people of Sunaparanta are excellent, truly excellent, in that they have not taken my life with a sharp knife. I shall think thus, blessed one. I shall think thus, sublime one. ปุณนะก็ถ้าพวกมนุษย์ชาวสุนาปันตะนั้น จะปลิดชีพเธอเสียด้วยศาสตรานคม เธอจะมีความคิดอย่างไรในมนุษย์พวกนั้น But p ุ n นะ if the people of Sunabaranta do take your life with a sharp knife, what will you think then? ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเ ก็ถ้าพวกมนุษย์ชาวสุนาปรันตะนั้น จะปลิดชีพข้าพระองค์ด้วยศาสตรานคม ข้าพระองค์จะมีความคิด ในพวกเขาอย่างนี้ว่า ก็มีเหล่าสาวกของพระผู้มีพระภาค ที่อึดอัด เกลียดชังร่างกายและชีวิต พากันแสวงหาศาสตรา สังหารชีพอยู่นั่นแล เราเองไม่ต้องแสวงหาสิ่งดังนั้นเลย ก็ได้ศาสตราสังหารชีพแล้วข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์จะมีความคิดในพวกมนุษย์นั้นอย่างนี้พระเจ้าข้า Venerable sir if the people of Sunabaranta do take my life with a sharp knife then I shall think thus there have been disciples of the blessed one who being repelled humiliated and disgusted by the body and by life having sought an assailant. But I have obtained this assailant without even a search. Then I shall think thus, blessed one. I shall think thus, sublime one. ดีละดีละปุณนะเธอประกอบด้วยธรรมะ คือความข่มบังคับใจ และอุปสมะคือความสงบประงับดังนี้แล้ว จะอาจเพื่อจะอยู่ในสุนาปรันตะชนบทได้แหละบุญนะ เธอจงสำคัญในเวลาที่ควรไปเถิด Good บุญนะ Good possessing such self-control and peacefulness you will be able to dwell in Sunabranta country now บุญนะ it is time to do as you think fit ก็ในครั้งนั้น ท่านพระปุณณะได้ยินดีอนุโมทนาภาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้ว ถวายบังคมกระทำประทักษิณเก็บเสนาสนะ ถือบาทและจีวรจาริกไปที่ตั้งของสุนาปรันตะชนบท ได้ถึงที่นั่นแล้ว Then having delighted and rejoiced in the blessed one's words the venerable Buddha rose from his seat, and after paying homage to the blessed one, departed, keeping him on the right. He then set his resting place in order, took his bowl and other robe, and set out to wander towards the Sunabaranda country. Wandering by stages, he eventually arrived in the Sunabaranda country, and there he lived. เป็นอันว่า ท่านพระปุณณะได้อยู่ในสุนาปันตะชนบทนั้น ก็ครั้งนั้นแหละท่านพระปุณณะได้ให้พวกมนุษย์ ชาวสุนาปันตะกลับใจแสดงตนเป็นอุบาสก ประมาณ 500 คน ภายในพรรษานั่นเองกลับใจแสดงตนเป็นอุบาสิกาประมาณ 500 คน ในพรรษานั้นนั่นเองและตัวท่านก็ได้ทำ ให้แจ้งซึ่งวิชาสามภายในพรรษานั้นเหมือนกัน ครั้นสมัยต่อมาท่านได้ปรินิพานแล้ว Then during the reigns the venerable Buddha established 500 men lay followers and 500 women lay followers in the practice and he himself realized the three true knowledges on a later occasion, the venerable Buddha attained final nibbana. ครั้นแลภิกษุมากรูปด้วยกัน เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาค ถึงที่ประทับ ทว่าพิวาทแล้ว นั่งอยู่ข้างหนึ่ง ได้กราบทูลกับพระผู้มีพระภาคว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ คุณบุตรชื่อปุณณนะ ที่พระองค์ได้ทรงสั่งสอนด้วยโอวาทย่อๆ นั้นทำการและเสร็จแล้ว เธอมีคติเป็นอย่างไรมีสัมปรายภพเป็นอย่างไรพระเจ้าข้า Then a number of pickles went to the blessed one, and after paying homage to him, then sat down on one side, and asked, "Venerable sir, the clansman Punna who was given brief advice by the blessed one, has died. What is his destination? What is his future course? ภิกษุทั้งหลายปุณณะกุลบุตรเป็นบัณฑิต ได้บรรลุธรรมสมควรแก่ธรรมแล้ว ทั้งไม่ให้เราลำบากเพราะเหตุแห่งธรรมภิกษุทั้งหลายปุณณะกุลบุตรปรินิพานแล้ว Because The clansman Punna was wise. He practiced in accordance with the Dhamma, and did not trouble me in the interpretation of the Dhamma. The clansman Punna has attained final nibbana.